taldea edo frentea osatzen ari da, eh? momentuz badira hor eh, sindikatu batzu, eh, CGT Territorio Sindikatua, Lab Sindikata, Solider, a Mugimendua, alderdi batzu ere, Berteak, EHBAI, e Indarbelza, NPA, bada AKM ere elkartea, eta badaia beste inbat ere sorteko direnak eta bon, denen kolektiboa irekia da, eta segur eh, ondoko egun eta astetan eh, beste jende batzu horbilduko dira. Konkretuki, zer egin nahi duzie? Orduan, lehen, itzordua, nolazpait da hor eh, gobernuak pasarazi nahi dituen hor eh, ordenan horiek, eh? lan kodigua eh, aldatzeko eta funtsian laketa handiak egiteko, beraz horri begira bada datorren astean jadanik sindikatu batzuek konkretuki CGT eta Solidar Sindikatak Frantzestatu mailan eta hemen ere labek deiturik hor e, mobilizazioak eta greba eguna bada ere deitua, Beraz, eh, lehen gauza da mugimendu hori eh, indartu, parte hartu, eta gero duolako eh, mobilizazio dinamika bat. Baina ez gira bakarrik horretan hariko, jadanik pasaden ustailen emisortzian, suprefeturen intzinean egintzen elkarretaratze bat, eta elduden igande hontan ere, beste bat eginen da goizeko amekak tarditan uh, baionako horreko etxen eta hor, hain zuzen, uh, askatasun edo libertate publikoak defenditzeko. Zeren gobernorek uh, gobernu egin du, edo egiten ari da, um, lege bat, lege berri bat, uh, terrorismoaren uh, aitzakiarekin, amekagaren legea, eta hortan uh, egoeraren inbat neurri legea runtean sartzen ditu, eta hor, uh, estatuko elkarte handana bat, abokatu, eh, juie eta magistratu uh, anitzek deiturik, sortu da plataforma bat, hor, uh, eh, libertetade publikoak defenditzeko, bada hor esku handia, lege berri horrekin, eta horren txalatzeko ere elkarretaratzea eginen da igandean. Meraz, frente sozialak, gai sozialak lentasunez mobilizatuko da horren alde, baina Macronen eh, politikaren beste atal batzu ere eh, nahi ditua ikertu eta behar izanez gero mobilizatu. Odean, bi mobilizazio badira EPE urbilian, gero segitzeko sedea ere baduzue? Noski baietz, eh, lehen momentu honetan guk nahi duguna da bon, egin. Amabiko eguna albezain ongi eh, eta albezain indartsu izatea, jende albezain bat eh, greban ezari, zonbait ordu bada ere bakarrik, greban ezari eta mobilizazioetan parte hartu, eta gero be, saiatu hor koordinazio batean, hor beste eta alde guztioiekin, eh, ondoko etapak definitzea, baina hori noski, ikusiko da hor alduen astertean, zenolako mobilizazioa dugun, zenolako perspektibak diren, eta eh, horretarako ere deitua dugu hemen eh, bai honan hor eh, manifestalditik landa, eh, nahi duten guztiak eh, eta elkarrekin biltzar nagusi bat egiteko, ikusteko mobilizazio hori nola segitzen aldugun, informazio lana egin, eh, mobilizazioak, manifestaldiak, edo pasaden urtean ikusi dugu dugun bezala, berba beste ekintza batzu, eh, benetan indarremen bat eh, sortzeko.